Bai, eguno hona pantzo eta eguna hona eta entzule guziak. Hauder, pantxo irekin eh, aipatuko duguna, Espainiako Liga, aste undakuntan eta funtsian gaur berian, asten dena eta aurten gu eskualdurentzat badu berizitasuna handi batez, xapelketa honek? Ba, berizitasuna haundia ez dena maiz gertatu, uh, aurten ligako uh, eh, laur dena eskualduna izanen baita, ara, bost talde aurtena, e, ditugu ligan, ez baita hori gauza zinez, da, eh, eh behaz eh, bizkaitik atletik, eh, da, e, gipuzkoatik bitaldi izaren dira, egibar eta donostiako erreala, e, arabatik alabez taldea, eta aurten igo dena, osasuna, nafarroako taldea, behaz ez zinez, gauza oso oso edera, Hori gertatu da, uste dut ez pari lau aldiz hori bi mila eta behatzen eh, ikusi dut eh, orduan ere bazirela lau eh, bost talde eskualdun lehen mailan, ez ziren talde berdinak, bazen atletik, bilbokoa, bazen egeala, bazen egeal union, irungo taldea, bazen alabe eta bazen beste talde bat deitzen dena bizkaitara getxoko arena. Hala, hori bi urte seginan gertatu da hori, eta onduko urtetan, 2008 eta eta amazazpian, orduan ere, Eh, gau aurten diren bost talde berdin-berdin horiek ziren ere lehen mailan, baina maleruski uh, sasoin uh, osasuna gero berri jaukizen bigerre mailarat eta aurten berri zigotzeko, da, zinez, bada, arro izaiteko or, manera. Horrek erena nahi du izanen dela hainitz derbi? Uh, ongi kalkulatu baldin badut, izanen dira, ogoi derbi, izanen da hainitz zale, bideetan hor uh, Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabaren artean, ara, eta bigerren jardun aldean, Aipatzen aldugu, elzadaren, behaz hori uh, iruñan, iruñako uh, eh, kirontzelaian, izanen dela lehen degia, osasuna eta eibaren artean, eta iruaren jardunaldian, hor, bizkaitajak eta gituzkoakak hariko dira Eh, kontra, hor izanen baita San Mames bagian, atletik, egeala agujilaren ogoita amagian, eh, behaz iraganen dena, behaz uh, eh, kasik uh, gero uh, zuteranen jardun guzietan, be, anitz, anitz, anitz, derbi izanen da urten, eta zinez, plaza handi bat izanen da futbol zale entzata. Berizitasunekin segitzeko, bost aldek denek Euskaldun den trebetzaile bat ukanen dutela, Euskal trebetzaile bat? Bai, bo, jaren dut, asiko direla, eh, eskaldun eh, trebatzaile egin, zenta nola den futbola, eh, emaitzen arabera, trebatzaileak zite eh, aldatzen dira, eh, baita trebatzailea aldatzea ez eta jokolariak, eh. Beaz, ba, beaz, eh, aipatu duzun bezala, bost taldeetan eskualdunak bitugu trebatzaileak, bai, beaz, osasunatik hasten bari magira, hor dugu, beraz, trebatzaile jagoba gasate, eh, biziki famatu dena ere e, futbolean, Eibarren hor badagoa izan baiturte hor dela Jose Luis Mendilibar, hau ere eskualduna, Hala, eta futbol munduan ere biziki-biziki zamatua eh, dena bai eskolegian eta uste dute dela ere Espainia guzian edo gehiago. Hala bezen, hor badugu garitano bat, eh, zenta badira bi ikusiko duzu, eh, hori dugu asier garitano, ara, doela bi urte ari zen eta ora hala bezen ari da. Uh, hor izan ziren joan den urtean eta historiak hala bezen, eta abelardo entzena zaideak kanporatu zuten, eta orduan etorri zen asier garitano bi gipuzko erradugu, aserriaritan hon, zut bergarrako nela. E, eh, atletiken beste garitano bat, eh, hau eh, zute elgarren fitxe ikusteko horik, eh? hau dugu gaizka garitano, jara, hori bizkaitara, eta errealan, aipatu dutun bezala, lusaz e, bigarren taldeko entrenatzailea egon dena, orai dugu lehen e, behaz taldearen entrenatzailea, eta hau dugu imanol alguazila. Behaz, ara, hau ere e, gipuzkoa ez, bani eta Eusebio Zakistanen e, eh, tokia hartu zuen eta orai atxiki du, eta behaz, bost alde, bost entzenatzaile, eskualdun, eta eskualdun egiten badu badu, eta eh, jara edu eskolegian sortuak, baina eskualdunak ere bai, eh? Eta, bon, taldeka hartzen magira, zoin izaintiten aldira, bakotxaren eh, helburiak edo pretenzioniak aurtengo, are, hasten gira Bilbotik, berdina? Bai, lehenik, uh, orokorki aipatzen aldugu Espainoliga, zenta espainoliga pixkat berezia da, zenta badira biziki talde, talde indartsuak, hor eh, uste dut bost eh, lehenen artean zaila izan dara badakizu urte guzi zor bleia eh, handia badela Barcelona, Real Madrid eta batzutan ere Atletico Madriden artean, behaz bi irutoki toki lehen toki horiek eh, jadanik eh, kasik egiten alda orientzat izanen direla, eh, behaz Barcelona, Atletico Madrid eta Real Madrid. Ondotik badira beste talde ere aberatsak eta azkarrak, eman dezagun Valencia bezalakoa, eh, Sevilla ere, eh, joan den urtean izan zen sorpresa handi bat, Getafe sartu baitzen hor eh, bosgarren bukatu baitzuena, Ara, beraz, uste dut, eskualdun taldentzat hor uh, bost seitoki horien lortzea biziki gauza edakailetaik edak ebenen kasik ezinezkoa. Behar bada, uh, eh, atletik entzat, egelaren entzat hor, uh, eh, bo, gare, zazpigarren tokietatik amabi, amairugarren tokietara sartzen alko dira, eta urbile zaiten aldira Europako postuetatik, ez, eta Espainian zazpigarrenak ere lortzen aldu uh, Europako, Europa Ligen uh, hartzeko bat atletik eta erreala, are, ikusten ditut hor, uh, eman dezagun, eh, are, zazpigar, zei, eh, eta margarren postuaren artean. Gero, apalago ikusten dituzu eibar eta alabez? Bon, ba, gero, ara, zu ongi alabez, eibar edo osasuna, are, epan eta ba, osasunak duri egin ditu hor pitzak eta gero alabez eta eibar hainiz mugimendu badira udaguziz, eh, eta ez dira beratxak eta horiek badituzte jokolari... Eh, merke erosi dituztenak, eh, maila palagokoak etortzen direnak, edo gazteak dira, edo talde handietatik etorri prestatuak, beraz, egan edo, alniz mugitu, mugitzen direla talde horietan jokolariak. Beraz, ez da, egisa erretia, Baina, iru talde horientzat e, segur izanen dela, dena dela maila izan izanen dela jadanik ongi, eta datorren urtean berriz bost eskualdun bali maitugu hor eh, ligan, zinez gauzat biziki biziki edera izanen da. Ala, ala bez, eibar eta osasuna pixka bat ikusten ditut e, berdin Eta zoin dira, xapelketa horretan beste talde ahulenak egenen dugu, eskualdun taldeak salbatzen al dituzketenak? Beaz, badira, biztena, bigarren mailatik etortzen diren e, Mallorca eman dezagun, e, Granada ere bai, osasuna bezala, e, horiek igo dira urtena, gero badira beste talde batzu, Valladolid, Leganet, horiek ala, aurlagoak dira eta horiek sartuko dira lehian behaz e, alabez eibar eta osasunarekin uste dut maila txikitzeko. Eta bost talde horietan hariko diren jokolari guzien artean, bizpairu edo iru spalau izen behisi behar bazinitu, zoin horiek? lehena izanen zela aduriz, aduriz eh, atidiko jokularia, zenta urten errandu eh, bere azken sasoina izanen zela. Adurizek baditu ogoita emezortzi urte, behaz eh, zinez bide edera egindu, mutiko horrek, uste dut seiun partida guti gora bere egintzula lehen mailan, eta berriun gol sartu, behaz hori zinez, <clears throat> hor, gazten zator adibide hona. Gero atletiken segitzeko, aipatzen alda ere atletikeko izarra eta baina azpehu nahi eh, nahi zuen erofi, baina eh, Iñaki Williamsek eh, azkenian, hor, eta sinatu du, izenpetu du, segitzeko atritiken, 2008 sortzi urte arte, eta talde batek nahi bali madu erofi, ebe berkudu pagatu, iunta ogoita babos, milio euro. Beaz, ez da gauza egisea izanen, eh? Ara, beaz, atiriken bi jokolari hori, eh, pertsen aldira, eta behar bada egalan ere uiak zabal, uiak zabal ere zinez gazte uh, ospetsua eta orai uh, Espainiako taldean ari dena ere, iduriz horre Manchester City naizuen zuen erufi, bain iduriz egituko du egalan, hori egiten dut iduriz eta jokolarien sale erosketak segitzen dira oraindik uh, ez, baina beste Europako uh, egietan buru hilaren bi arte, baina aldaketa zomait izaiten, alko dira oraindik, naiz eta pentsatzen dutan oiak zabal segituko duela uh, Eta behar bukatzeko, Lizarrako jokolari ospetsua ere, oier, osasunako kapitaina, za izan dena gazteetan, uh, beti uh, urte batez edo bi joan zena baina segitu du osasunan, bigarren bainan, beti, eta hor badu zinez opari edera, aurten lehen mailan hariko da, eta zinez hau da jokolaria, jokolari bat bere atorra maite duena, oiek eh, kapitaina osasuna, ara, lau jokularia ipatzen aldirenak aurten. Ados, behar zekan dugu, xapelketa hasten da gaur berian, eh? Bai, gaur berian, behaz, partida hondi bat ekin, eh, San eh, gertatuko dena, behaz, uh, San izanen baita gaur beraz, uh, uh, atletik eta barzaren arteko eh, partida haundia, ara, mezi eta eh, behit berbada behar bada, esantza eder bat, garaipen batekin hastia eskolgun taldeak, gaur atletikek irabazten bali badu, barzaren kontra, behar da, memento ona, barzaren kontra hartzea, hor, salfoin astapena baita, talde guziak ez dira arrasprest, eta behar bada, aukera ona, hor, bizkaita jentzat, lehen garaipena lortzeko, eta... lehen, Balentzia egiteko. Una gizonentzat, eta neskak ere aipatu behar ditugu, hauek ere, eh, hauetan ere baitira hor lehen mailan ari direnaka? Bai, zehaz, hor ez dira bost eskoldun talde eh, eh, lehen mailan, e. zenta bon, nesketan hor Espainian ez dira ogoi talde mutikoetan bezala, badira amasei bakarrik, baina amasei horietan, baitugu bitalde, gure bitalde, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak, badugu egeala, Ara, ba, behaz, eh, joan den urtean eh, berak irabazi zuen eh, erreginaren kopa, ara, behaz, joan den urtean ustutu bukatu zuela zazpigaren, txapelguan, egealak, eta gero badugu ere atletik, atletik ere beti bukatzen du lehen, lehen postuetan, joan den urtean bukatu zuen bosgaren. Ara, behaz, bi talde neske, ne, neska talde, behaz, lehen mailan adirenak, egeala eta atletik, eta horiek ere kapable dira txapelgeta biziki edeja egitea. Ongi, eta bururatzeko, zoin talde sustengatuko du berezikiago Pantxo Zedagik? E, eh, Eskualdun taldeak, hori gorki, eta, eta berezikiago egealarera, eh, egeala. Ah, Ebe, mil esker Pantxo eh, eta sururi guzek emanik, eh? Bai, eta ondoko egunak arte, eta izan ongi, eta uda bukatzean zuri eta entzure guzieri.